Ik het gehoor die Heere praat baie hard. Hy het gesê, die straf vir die mensen van die stad zal nou begin. Elkeen moet die wapens neem waarmee hy die mensen in die stad moet doodmaak. En toe kom daar ses maans van die boonste poort, die poort wat noord is, en in elke manse hand was die wapens waarmee hy die mensen moet doodmaak. Saam met hulle was een man wat linne kleren aangehad het, en daar was een skrywer sakkie aan sy belt. Die man sit langs die brons altaar kom staan. Die lig om die koning, die God van Israël, was op die gerib. Dit het toe opgegaan van die gerib, en het het gestop bij die drempel van die tempel. Die Heere het hard gepraat met die man wat die linne kleren aan het en wat die skrywer sakkie aan sy belt het. Die Heere het vir hom gesê, jy moet dier die stad loop, dier Jerusalem, en je moet een merk maak op die voorkop van elke persoon wat zich en klaar oor al die slechte dingen wat in die stad gebeurt. Ik het gehoor die Heere sê vir die ander mans, jylle moet achterom dier die stad loop en jylle moet allemaal doodmaak, elkeen wat jylle sien. Jylle moet vir niemand jammer wees nie, jylle moet allemaal doodmaak, ou manne en jong manne, jong meisies, kinders en vrouwen, jylle moet hulle allemaal doodmaak. Maar jylle moet niks doen aan die mensen wat die merk op hulle voorkoppe het nie. Jylle moet begin bij die tempel, die man sê toe begin by die ou manne voor die tempel. Die Heere het vir die mans gesê, Jelle moet die tempel ontwij en jelle moet die webstukken grond vol lijken maak. Dan moet jelle verder gaan. Hulle het verder gegaan en hulle het die mensen in die stad doodgemaak. Terwijl hulle bezig was om die mensen dood te maak, het ek alleen achtergeblij. Ik het gaan met mijn gezicht in die grond. Ik het geskree, Ach, Jere, my Jere, wil je al die Israëlieten doodmaak wat nog leven? val hy hulle straf omdat hy nou so kwaad is voor die mensen van Jerusalem. Die Heere het voor mij gesê, die mensen van Israël en Juda het baie groot sonde gedoen, baie. Hulle het mense vermoor in die hele land en hulle het mense in die stad verkeerd geoordeel. Hulle het dit gedoen omdat hulle denk die Heere het die stad gelos en hulle denk hy sien nie wat hulle doen nie. Nou sal ek hulle nie vergewe nie en ek sal nie jammer wees vir hulle nie. Ek sal hulle straf oor die dingen wat hulle gedoen het. En te stuur die man wat die linne kleren aan het en wat die skrywer Saki aan sy belt het, een boodskap. Hij het gesê, ik het gedoen wat hij voor mij gesê het.